хвилин. Найкращі слова про найрідніше родину, школу, дім у передачах Радіо Родина. Радіо Родина вітає усіх юних слухачів на хвилі першого каналу Українського радіо у студії Анна Русакова та Оксана Блажевська. Добрий день, друзі! Гарного вам настрою та залишайтесь з нами. Сьогодні у випуску на вас чекає. Різні мовні цікавинки від автора програми загадки мови Олександра Авраменка. Розповідь про незвичайність українських міст і сіл. А також у програмі Старшокласник поміркуємо над тим, що таке вічливість, а також поговоримо про екологічну освіту. Тож приєднуйтесь. Оксанко, а як ти ставишся до того, що люди не хочуть вчити рідну мову? Взагалі негативно. Якщо ти вже народився у певній країні, то вивчи мову свого народу. Добре знати сім мов, але про своє коріння забувати не можна. До речі, мовознавець Олександр Авраменко у програмі Загадки мови розкриє багато таємниць і привітає усіх вчителів з професійним святом. Тож слухаймо. Добрий день, дорогі слухачі. Сьогодні ми поговоримо про силу поетичного і гумористичного слова. А для цього я вже за щорічною традицією до дня вчителя запросив у студію відомого і досвідченого вчителя української мови Надію Матвієнко. Добрий день, Надія Володимирівна. Доброго дня, Олександр Миколаєвич. Надія Володимирівна. Перед ним учителя ми згадуємо школу, учня, учителя. Без сумніву, слово між учителем і учнем і навпаки має величезне значення. І правда? Тільки це все воєдино зливається учитель, учень і слово. Це як оберіг учителя, учня, слово, до якого ми сьогодні доторкнемося. І, звичайно ж, слово має величезне значення в різних ситуаціях. Не можна пригорнути до душі, а можна десь і поставити на місце, іноді це треба робити так, з учнем, так, так? так? Достукатися можна словом. Розкажіть про свої якісь життєві ситуації, які цікаві ставалися, чи можливо з вашими колегами в навчальному Олександра процесі? Олександра Миколаївичу, у мене вже тих ситуацій повно повнісінько. Ну, от була я на уроці у 81-й школі моїй колишній на Березняках на уроці вчительки Лозінської Любові Михайлівни. І тема ж особлива інтимна лірика Франка. Але перед цим учні у вишиванках. Вчителька на своєму місці з хвилюванням, але впевнена, бо знаю слово Франка гості. Оця святковість, така непередбачуваність слова Франка надала особливого статусу цьому уроку. Ну що ж, інтимна лірика Франка. А, значить, десятий клас. Так. 10 клас. Mm. Тема своєрідна і в самого поета, я б сказала, і десятикласники на порозі вже зрілих своїх почуттів, але тут виключно лірика Франка. Лірика Збірка Франка. зів'яли листі. Так, самісінько початку року вчителька звернулася до повісті есе Романа Горака. Тричі мені являлася любов. От щоб не голослівною будь, а опиратися на документальне есе. Це матеріал той, що говорить сам за себе. Отже, тричі являлася мені любов. Перша любов. Ольга Рошкевич, це була любов на все життя. Не вміла, як лілея біла, як можна ніжніше і чуйніше сказати і висловити своє почуття. Не судилось. Батько був проти цього шлюбу, бо Франко вже був під поліцейським наглядом. Друга любов полька Юзефа Звонковська, немов княгиня горда, немов святиня, скільки тих почуттів, скільки тих слів, учні повинні ловити оце щемне, тепле, ніжне, щире почуття самого поета, яким і керувалася вчителька на уроці. Теж не судилося, хвора була на сухоти. Вона знала вирок своєму життю, відмовляє Франку. І третє оригінальне звернення поета Женщина чи звір. Селіна Сегмунтовська теж полька, але ця на навідріз відмовилась у почуттях до Івана Франка. Але не було ні докору, ні зневаги. Являйся, зіронько мені, як він ласкаво називав. Хоч сні, так? так, хоч сні. О чого являєшся мені у сні, але ні, з'являйся, хочу сні. Як же поет не топча то почуття, а словом теплим, ніжним, звертається до свого ніжного прекрасного почуття. Так от збірка зів'яле листя. Загадка мови і загадка назви. Так чому ж загадкова назва зів'яла листя? Бо все-таки те кохання було нерозділене, але залишилося глибоко в душі поета. Ну що ж, довелося скласти чи створити сімейну ідилію із Ольгою Рожинською. Киянкою. Киянка. Це був політичний шлюб. Так, так це політичний правда. шлюб, але ні, і не політичний. Він створив ту сімейну ідилію діти Андрій. Тарас, Петро і Анна. І всі ж до єдиного продовжували слово батьківське, кохалися і брали енергетику силу у цьому слові. Прекрасна книга Анни Франко Ключко по чоловіку. Вона в Канаді для тебе, батьку. Книга неймовірно тепла, ніжна, а скільки дає матеріалу. про те велике, чуйне, ліричне серце поета, яке вилилось у слові. А тепер, Олександр Миколайович, закінчився урок. З чим вийшли діти з уроку? То це мене хвилює. Розумієте, торкнулися такої ніжної струни, слова ліричного. Нехай я думаю, хоч з десятка учнів в одного залишиться якесь почуття. Берег любові це не така то проста річ але хоч водно залишилось слово Петове, не безнадійне, а вірне, він вірив у нього. Слово своєю красою, енергетикою, тією, яке піднесла вчителька до речі, на уроці було повно комп'ютерних технологій, але в центрі уроку було живе слово, слово поетичне слово, поетичне слово вчителя і Івана Франка. Отже, лірика це річ досить глибока, ніжна і непередбачена. От ми зараз ведемо розмову про поетичне слово, про кохання, так, так в ліриці Франка. Між іншим, от я згадав, що не так давно, буквально кілька років тому, літературознавці знайшли серед матеріалів Франка щоденник самогубця, студента Львівського університету, який покінчив життя самогубством через нерозділене кохання. І ось коли дослідили цей щоденник, то в ньому знайшли Е, рядки, фрази, словосполучення, які потім потрапили в поезію до Франка. Тому насправді зів'яли листя вже сьогодні дослідили вчені. Це і автобіографічний твір, от про ті почуття, про які ви щойно говорили до цих трьох жінок. Так і водночас тут іще й мотиви кохання, нерозділеного нещасного кохання хлопця, який покінчив самогубство. Між іншим, оці суїцидальні мотиви покінчити життя так, через так, нерозділене так, кохання звучать і в поезіях Франка. Чому ж бачите листя і зів'яли? До речі, дуже цікавий факт. Можна сказати, що кожна людина на себе приміряє кохання, от відчуває по-різному, але напевно дуже були близькі оці ось почуття, що Франко, прочитавши того щоденника, захопився і, мабуть, щось відчув спільне, подібне. Ви слухаєте програму Загадки мови. Ми далі ведемо розмову із відомою київською вчителькою української мови і літератури Надією Матвієнко. Надія Володимирівна, ми щойно говорили про слово в ліричній оправі. Також відомо, що велике значення в нашому житті має гумор. Ну і гумор ми відчуваємо так само через слово. Слово в гумористичній оправі. Наша розмова буде саме про це чого, чого, а гумору в нашого народу повінця. Так. Але я хотіла б так сказати: гумор це не просто так прочитав, посміявся, і на цьому все закінчилось. Ні, гумор, як сказав сам Глазовий, це поезія розуму. До гумору дослухатися і зробити для себе висновок не така то проста річ. Ну, вдамся до гуморески Павла Глазового. До речі, вона в унісон із нашою програмою: мова, слово. Отже, гумореска. Дід приїхав із села, ходить по столиці. Має гроші, не минає жодної крамниці. Попросив він продавщицю. Кухлик дайте, той що з краю. Продавщиця що, чого? Я не понімаю. Кухлик люба, ви думаєте, що дідусь не вловив зневажливого ставлення в слої продавщиці до нього, а він звертається, так. бо в нього глибока, ніжна й людяна душа. Кухлик Люба, покажіть, то що збоку смужка. Да какой же кухлик здесь, если є, то кружка. Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови. Настільки влучно і дотепно. Влучно, дотепно, повчально. Ота облуда вченості продавщиці враз розстала. Яка там ученість, правда? Так, в лапках. Обмеженість. Обмеженість. І так. зневага до людей. Так, так, під словом. І гуморески, під словом дідуся, незвичайно великого майстра гумористичного слова Павла Лазового. Слово, як відомо, пов'язане тісно не тільки з гумором чи з поезією, а ще й з музикою, з різними видами мистецтва. Так, так, на те воно й слово, що воно виступає в будь-яких іпостасях. Я люблю це слово в будь-яких ролях слово, і воно приживеться. Воно так. обов'язково знайде своє місце у будь-якій ролі. Отже, учитель, знаєте, Павла Загребельного у старших класах вивчають романи його переважно, а оповідання більш якось на другому плані. А я зараз хочу звернутися знову ж таки напередодні дня вчителя, до учителя музики. Тут ми говорили за слово ліричне, слово гумористичне, а це музика. Але ж слово обов'язково знаходить своє відлуння в музиці. Музика без слова. Отже, оповідання загребельного учителя. Ніхто не знав, звідки з'явився у їхньому південному рибальському місці учитель Григорій Матвійович Соболенко. І була у Григорія Матвійовича потаємна мрія, щоб хоч один учень його став відомим музикантом. Війна перервала мрію. Юру єдиного сина забрали на війну, а невдовзі прийшла похоронка на сина. Носив у душі учитель ту тяжку звістку про смерть сина, але гордився своїм сином. Кому потрібний старий учитель музики? Ні. Через деякий час Григорій Матвійович з'явився на одній ділянці фронту і очолив фронтовий ансамбль. Соболенко підбирав музикантів найталановитіших, найвідоміших. І в одному артилерійському полку він знайшов 13-літнього хлопчинку. Маленького, сільського, тихого Юру Нечепоренка, але зразу відчуло серце учителя музики, що це талановитий музикант. Він ніколи не розставався із своєю скрипкою. Юра виступав, де снаряди, одним словом, набував практики. Учитель до нього ставився по-особливому. Але потім поранення вчителя. Після одужання повернувся в своє рідне місто і став директором музичного училища. Юрі пощастило. Він став відомим скрипалем. І ось уявіть, Юра Нечепоренко приїздить у те місто, де живе його учитель Григорій Матвійович. Не постарів а став ще бадьорішим якимсь. Ну що ж, сказав він, горджусь тобою. До Юри так обізвався. Будемо грати разом. Згода? Згода, відповів Юра Нечепоренко. Першим виступив учень. Слухали його талановиту гру, а потім шквали щирих, бурхливих аплодисментів настала черга вчителя. В'явіть собі оцей двобій учителя вже в роках і учня молоденького, талановитого, який вже був і за кордонами скрізь скрізь. Відлунали оплески для учня. Юра опустився, сів у першому ряду, довго не відкривалася завіса нарешті відкрилася. Те, що побачив Юра на сцені, перехопило подих. На сцені стояло сорок юних музикантів зі скрипками в руках. Це було щось особливе, неймовірне, хвилююче. Учитель притулився десь непомітно збоку, а потім махнув головою, і смички вдарили по струнах. Струни заплакали, а потім заспівали прекрасну, широку, як море, пісню. Юра слухав і квартети, і секстети, не один унісон на сцені, але таке, що він почув, це було вперше. В цьому талант учителя. Це було торжество старого учителя, учителя з досвідом, який ніколи не полишається безслідно. Це було торжество одного слова, яке вічне у житті учителя безсмертя. Принагідно, Надія Володимирівна, я хотів би вас в передень дня вчителя привітати із цим святом і вас, і всіх моїх колег, учителів, вихователів, побажати гарного настрою, звичайно, міцного здоров'я, побільше приводів для хорошого настрою і, звичайно, всіх всіх благ зі святом вас. Щиро, щиро вдячна. Я ніколи не прозиваю і 1 вересня, коли ото йдуть у школу за тими своїми рюкзаками, які більше від них беруть інтерв'ю маленького хлопчика, йде в перший клас. Ну що, зібрався так, піду йду до школи. Е, Як оце інтерв'ю соковите із закінченням і не запам'ятаєш. Звичайно, нелегка дорога учительська, але вона щемна, зворушлива, прекрасна. Надія Володимирівна, ви щойно зачитували фрагмент із оповідання Павла Загребельного про старого вчителя і так, учня. Так. Настільки тонко, от місцями, настільки лірично ви передавали почуття, от справді зворушували душу. Власне, це Загребельний зворушував ваше майстерне читання. У чому ж секрет, скажімо, от поетичного існувало взагалі слова художньо та взагалі слово як такого. Серцевині слова. о слово само по собі не приходить. Воно несе щось по собі. Їду додому на свою сіверщину. Направо й наліво від дороги соняшникові моря. Цвіте соняшник, господи, де знайти те слово, щоб передати? обідочок, отой сонячно жовтих е, листочків, серединка коричневенька, і море. І хоч би ж, хоч одна голівка соняшникова відвернулась від сонця. Так чому ж воно називається соняшник? Ні в якому разі слово не приходить у життя само по собі, а воно щось із собою несе. От я хочу, щоб і вчителі відчували оці голівки соняшникові, учнівські, які завжди повертаються до вчителя і до слова. Недавно була в гімназії консул в Печерському районі. Перерва. Ви ж знаєте, що це буревій на так, перерві. Так. Але ні. Я незнайома зайшла до школи, привіталися, поступаються дорогою. Господі, як це зворушливо, як це приємно. Вони не знають, хто я, незнайома людина. Це виховання. Все. Це ж виховання, це ж слово вчителя, це душа вчителя. Ні, ніколи не буде кінця учительському слову, учительській душі. А мене слухають зараз, звичайно, і в селі, то скажуть, ага, у місті по скільки дітей у класі, а в селі по двойку, по тройку. Ні, хочу ще таку замальовочку сказати посеред села, дзвоник шкільний намальований, надпис Випускники 2010 рік і два слова щасливі разом. Нехай їх четверко було, нехай їх двойко було в класі, а вони щасливі разом, разом, бо був дружній лікоть товариша, учителя і школи. І, звичайно ж, словом хочеться закінчити. Колись мені колега писала такі зворушливі слова. І нехай ваше слово як сива доля, чуєте, слово немає ні початку, ні кінця, стоїть над урочистістю ваших повік. І нести його радощі, і нести його болі у дитячі серця вам повік, дорогі колеги. Ви найбагатші, бо ви зі словом, зі святом. На цьому наша програма закінчується. Сьогодні з нами була досвідчена київська вчителька Надія Матвієнко. Програму підготував і провів Олександр Авраменко. До наступних зустрічей. Радіо Родина найрідніша радіохвиля. Нагадуємо, ви слухаєте Радіо Родина у студії Анна Русакова та Оксана Блажевська.